sê ek vir hulle welkom dat julle luister. Ja, Gogabyt is nou amptelik vandag eh, 'n uh, jaar oud. Hy um, ons het laas jaar dat ek die 13de ek 'n toetsloopie gedoen op hom en my eerste inskrywing was gedoen op die 14de September. En 'n paar dae na dit het ek my eerste pot gooi offisieel opgeneem en gepubliseer vir iTunes dan. En in 'n jaar het ek baie dinge geleer en ek het ehm um, ek geniet dit nog steeds net soos ek seker ge, eh, dit geniet het toe ek begin het. Ek is nou al bietjie slimmer as daai tyd toe. En maar nog steeds was daar baie ehm um, leerwerk om te gedoen te word deur die jaar. Maar ek is uh, ek is nou nog steeds hier en soos ek sê, ek geniet dit nog steeds, so ek van plan om nog 'n rukkie aan te hou vir al die mense wat van daai tyd af nou nog saam met my is. Baie dankie van die nuwe mense hoop julle bly nog vir 'n rukkie langer. En die wat nou al gegaan het, ek hoop julle kom eendag terug. Maar een van die goeders wat ek nou vir my baie mooi duidelik gemaak het halfpad deur die jaar was hierdie is my blok en ek dink vir my 'n persoonlike rede is. So om 'n jaar daarna nog steeds net so opgewonde te wees daaroor is seel fantasties en ek dink ek gaan ek gaan hom net aanhou. Ek het nie 'n spesifieke tydlyn van hoe lank hierdie goeie moet aanhou nie. Ek sien daar's 'n paar ouens in die in die blokland wêreld en in die eh, in die potgooi wêreld wat nou wat dit nou al vir jare doen. So dit is vir my 'n lekker stopperdjie. Dit gee my ook ek het agtergekom die laaste jaar die ding wat die potgooi vir al die potgoeie eerder as die blok my baie wat doen dit is baie meer selfvertroue gegee het om mense te nader en vrae te vra van dinge wat ek nie weet nie. En ek dink daaruit het ek ook baie geleer dat of baie meer observasies gedoen omdat jy amper soos 'n nie soos 'n missie het nie, maar jy het 'n rede om om goeders te wil neerskryf en goeders te onthou. En ek dink baie minder dinge gaan dan net verby omdat dit verbygaan. So dit is eh, 'n uh, pluspunt van die blok as daar enigiemand is daar buitekant wat wil potgooi opneem. Ehm uh, maak kontak en uh, laat van julle hoor. Ek dink ons is bietjie dun op die grond op die oomblik. Elkeen se lewens vat net nou maar bietjie oor van 'n kant af en soos ek sê vandag is nou al die 14de September, so ons is ook al diep in die jaar in. En uh eh, 'n nuwe stem is altyd welkom. Ek geniet dit vreeslik om rond te lees, daar is net ongelooflik baie Afrikaanse inskrywings op die, op die blokwereld. En um, ek geniet rarig, daar is nou een bykie van die community wat ek nou, of een gemeenskap, dat ek eerder Afrikaans hou, een gemeenskap wat bykie opgebouw het, uh, eh, waarin ek betrokken is, wat ek heel geniet, is, um, ehm, is lekker keier mense, ach wat ek, jy ken hulle moes nou nie rarig nie, maar jy leer hulle maar so bykie ken, so dier die blok, deur hulle inskrywings en uh, ek geniet regtig waar om elke dag so 'n stukkie van die Afrikaans te lees en mense se ervarings en en gedagtes bymekaar te bring is dit help nogal regtig vir my wat ek aan hierdie kant die oorspronklike rede hoekom ek dan ook die potgooi begin het was om Afrikaans te kan praat en lees. En soos ek sê, ek geniet die eh, die gemeenskap wat ek nou opgebou het. Ek ouens wat ek na luister is nog steeds Cybersakkie en daar's vol masyn van uh, Australië af en dan se natuurlik Johan van die Moedereiland. En ehm um, wie sou nou nog ek het hulle mense vergeet en nou gaan ek in die moeilikheid wees, né? Maar in 'n geval ehm um, hulle almal o ja, folks, kom te vir hy's ook hy's bietjie stil, maar ek soos ek verstaan die lewe gaan ons mos nou 'n bietjie aan. Hy het omtrent so dieselfde tyd as ek laas jaar begin Maar elkeen van ons ek dink het sy eie rigting ingeslaan en soos jy begin dan dan kry mens nou jou jou eie ritme en ehm um, dan gaan dinge nou maar net van daar af aan. Ehm um, ek dink ek het nou al vir Johan van die Modderrand 'n paar keer ontmoet ook en ek het vir vir rustig van onrustig se blok ook ontmoet en dan ook vir Alexander van van ehm um, Engelsman. Ag ek dit is die mense wat ek ontmoet het in die laaste jaar en die kuiers wat ek gedoen het was regtig waar ervaring en fantasties geweest en ek dink die mense is net wonderlik. Ehm um, dis seker maar dis omdat dit my tipe mense is, plat op die aarde, plat op die grond mense ons is ons go with the flow pretty much enige plek of enige tyd en ek dink ons moet maar 'n bietjie eh, 'n tydjie reëls by mekaar kan kom ouens. En uh, so sê as enigiemand daar is wat wat moet net skrywers doen wat ook luister of net lees, maak 'n draai as ons eh, 'n uh, tyd en plek het. Ek dink ons moet ietsie begin organiseer. Dit was nou heel te lank dat ons mekaar laas gesien het. Maar in elk geval, dis nou maar genoeg gepraat van happy birthday and wishes en en uh, en al daai kajas wat saam met dit gaan. Ek het ehm um, bietjie lanklaas 'n potgooi gemaak alweer. <laughs> Ek is ek is lekker lui gehad, maar ons het laas jaar laas naas naweek het ons 'n lekker troue gehou. Want ek sê lekker trou, ons het troue gehou. Dit was nou nie natuurlik nie so lekker vir my gewees nie. Dit was uh, my man se niggie se troue gewees. En ehm um, die bruidegom se familie was so iets wat anderste mense gewees. Ehm um, die pa byvoorbeeld het ehm uh, het in die live orkes gespeel wat op die op die band gespeel wat op die troue gespeel het. En so half toe die DJ nou klaar gespeel begin speel het en almal nou 'n bietjie gedans het, toe wil die ou homie nou uh, seker nou 'n paar kappies ingaat, maar nee, hy wil nou sy eie jam sessie hê. En daar het nou die gitaar uitgepluk en sy gitaar getune en en uh, ag dit was nou net 'n bietjie anderste mense gewees. Ek dink ons nie dit was nou ehm um, hulle hulle het 'n bietjie van 'n van 'n hoë ding ook. Dit ag, mense kan seker net nou maar net praat soos jy wil praat, maar dis nou maar net my gevoel of my ervaring gewees. Nie dat dit enigstens iets met dit te gedoen het nie, maar sy familie is ateïste en dit was vir my natuurlik verskriklik snaaks omdat hulle katolieke troue gehad het en hulle het in die katolieke kerk getrou. So ek het gewonder hoe hulle nou voel oor die feit dat hulle seun ehm um, daar voor in die kerk staan in hierdie pragtige kerk staan en beloof dat as hulle <laughs> ooit sal kinders hê dat hulle hulle kinders in die katolieke kerk gaan grootmaak. Ehm um, want dit is nou amper dieselfde belofte wat ek amper gemaak het want ek is met my man is ook rooms-katoliek maar ek is 'n uh, eh, wat het gereformeerd in uh, eh, en Griek kerk. So dis nou maar dis nou maar wat jy uh, doen as jy trou is dit nie jy uh, vat nou maar jou man se geloof aan en in die geval het hy nie geloof toe hy net maar haar geloof aanvat. Maar in 'n geval dit was nou hoe eh, soos ek sê dit het nou niks met die saak te doen dat hulle nou 'n bietjie anderste is nie. Ek dink hulle het net 'n bietjie te meer te veel geld wat hulle weet waar wat om daarmee te doen en hulle hulle flash het so 'n bietjie hulle cash, jy verstaan. En dis nou nie my idee van van plesierige mense nie daai ding wat jy elke keer as jy met hulle 'n uh, eh, gesprek het wat hulle geld in die in die gesprek ingooi is um is bietjie onnodig. Maar dis nou maar hoe hulle is en sy is nou met die man getroud, so dis nou maar haar skoon familie nou. Ons kan nie te veel sleg praat van hulle nie of te veel skinder van hulle nie want so half tegnies is hulle ook ons nou familie. Maar gelukkig hoef ons hulle nou vir lanktyd nie weet te sien nie. En ehm um, O ja, ons moet nou ek moet ook nog die aand het ek te besluit ek gaan nie drink nie. Ek sal uh die bestuurder wees wat almal nou veilig huis toe vat en Ag dit pla my nie regtig dat ek nie moet drink nie, maar ek dink dit sou gehelp het vir die spesifieke troue om 'n glasie iets te kon gedrink het want dit was 'n bietjie upstairs geweest vir my. En so aan die einde van die dag dink ek was dit 'n bietjie upstairs vir 'n paar mense geweest want hulle het mekaar daar mekaar se so se bakkies gespring het en mekaar mekaar gevoeter het of net bietjie timmerwerk gedoen het sal ek sê en so het ons doen nou om die ouens daai mekaar het gehelp en huis toe gery en elkeen in sy eie rigting ingestuur. So dit was bietjie opwindend geweest. En ehm um, dis nou maar nou dit en so so ek nou sê die Saterdag na die troue troue storie hou het my man ingekom te sê vir my nee, ek moet nou die bed uit klim. Ek voel my niks moeg want dit tot gisteraan 2 uur so vanoggend 2 uur het ons nog mense rondgekarwei. Hy sit in hewig met daai bed uit klim. En hy wil een of ander ding in die in die uh, in Epping Forest gaan soek. So dit het hy nou uh, ek is mos nie een wat verloop is daar nie 'n missie is hoekom ek iewers heen wil gaan nie. Maar hy sê dit vir my nie uit vir my uh, plan. Ek sê wat is jou plan? die man ken my heel te goed. As almoes 'n avontuur betrokke is, dan seker mos nou in. So stel hy my te voor aan geocaching. En ek het net nou so 'n paar stukkies daaroor geskryf. Ehm um, van my ervarings so ver vir die laaste week en dit is nogal snaaks. En uh, ek dink dis nou een van die nuwe goeders wat ek gaan aanpak en, en kyk hoe ver dit gaan en hoe dit voel. Dit is ehm um, vir die wat nou nog nie veel gelees het nie wat nog net inskrywings wat nou net bietjie lees op op luister op iTunes geocaching wat ek doen is Ek kry die koördinate van spesifieke boksies en plekke wat hulle net nou vir jou wegsteek en uh, dan gaan loop soek jy dit nou. As jy die boksie kry, skryf jy nou jou naam en jou tyd daar binne in. En as daar nou ietsie binne in die boksie is, dan ry jy dit nou uit. So ek het uh, soos byvoorbeeld Sondag het ons het ek 'n ehm um, wat is dit? 'n Potloodskerpmaker uitgehaal en ek het 'n uh, eh, 'n klein ek het hom geruil vir 'n skilpaadjie op 'n op 'n sleutelhouer. So jy kan nou seker tipe goeder ook doen. En dan kan jy nou rondskuif en as jy nou meer tegnies vra, dan is daar nou goeder wat hulle uh, eie ehm um, tags of hulle eie barcode dingetjie op het en dan kan jy hulle nou skuif van een plek na 'n ander plek toe. Dan moet jy nou terugkom en en die ouetjie se nommer op die rekenaar intik en vir hom sê waar jy hom nou laas neergesit sodat hulle hom kan so half kan trek. In 'n geval dis nou wat ek gedoen het die ehm um, Dinsdag nee, die Woensdag aand het ek een en half by my huis gekry. En soos ek toe nou met my uh, my skoene my werk se hakskoene en langbroek daar in die reën besig om onder die asblikke en binne die dromme en ek weet nie waar nog te kyk nie. Ek raak nat en en um, en vol modder en my man sê nee ons moet op ons soek, hierdie story gaan nou nie lekker werk nie. En so is ons nou terug huis toe en ek het hier gekom en ek was nog steeds heel vastberade om die bokse te gaan loop soek. En ek het uh, weer op internet gaan kyk en die koordinate ge, gerecheck en plakskoene aangetrek, reenjas en toe sit ek nou daar uit met een met een flitsliggie. En ek het die boksie toe gekryd, as ek nou baie my noppies met die, met die hele story van my. En so ook die verlede Sondag het ons na 'n plek gaan soek en ons kon net die boksie kry nie. En rede om my man met die verkeerde koördinate gegee het, maar in 'n geval het ons nou die Sondag het ons nou weer gaan kry en toe was ek nou heel opgewonde omdat ek die boksie vir die tweede keer gaan soek het en toe gaan kry het. Maar die eerste boksie wat ons gaan soek het, dit ek ehm um, ons het ons alies afgeloop, seker vir 'n uur en, om presies te wees, 'n uur en 15 minute al in die rond, al in die rond, al in die rond En ons is deur bossies en ons is deur die netels in daai brandnetels het my lekker gekou hoor. Ek het 'n blaas op my hand waar die goeters my gesteek het op my nakkel. Maar in geval uiteindelik het ons net maar ons eie plan gemaak en en uh, ook ook net so toevallig ek het sommer die stok gekap gekap gekap om te kyk of ek bo op die boomstam kan staan en toe hoor ek 'n plastiek iets in daar rattle en dit kom nog gekry. Heel um per ongeluk toe na 1 uur en 15 minuut so gesoek kry. Maar nou voor die storie het ek uh, eh, saterdagoggend het ons uh, gaan kajak. Nou ek het vir om my om my tweede ster sertifikaat te kry, moet jy nou 'n sekere aantal goeders kan doen. En een van die goeders wat jy ook moet doen is jy moet twee trips doen. En jy moet ook reël of betrokke wees in 'n reëling van 'n van 'n van 'n uitstappie. Ons so het ook nou die uitstappie gereël met 10 mense en uh eh, vir Saterdag om 4 ure uit te gaan op een van die kanale hier so by ons. En um het ons uh het ek nou eers 'n ander plan gehad wat ek moes nou doen want my hoogswanger vriendin se ma het van Suid-Afrika af gekom. En ek het toe vir haar gesê eerder laat sy met uh eh, in haar in haar toestand moet afry ehm um, liggawetjies vir ek hulle gaan haal. Nou, dit is ek mos nou 'n slim kind. Ek het ehm um, hulle vlug het half 7 ingekom. So ek het 5 uur hierso opgestaan en reggemaak en klaar gemaak en toe besluit ek net daar's nou nie tyd vir ontbyt nie. Ek sal my ontbyt pree by die uh, liggawe moet gaan eet. En uh, toe suk nou hier af hulle gawe toe en hulle vlug het soos ek sê 37 was hy veronderstel om te land en 26 nee 36 het hy geland het en ek het 26 daar aangekom en toe staan ek net nou by die hek en wag en wag en wag en wag en daar was nou net eh, 'n uh, Costa koffie gewees wat oop is en ek was nou nie dus om koffie te drink nie want ek weet mos ek gaan nou vir hele middag in 'n in 'n bootjie sit en dan gaan ek my weer doodpiepie so besluit ek toe nou nie ek sal maar eerder wegbly van die koffie en die tee af Maar ehm um, ek kry toe ook nie vir my iets om te eet daarson nie. Later dan so 7 uur, later dan so half 8. Later dan 8 uur. Nog niks gesien ek van hierdie oom en hierdie tannie nie. En ehm um, hulle het so 8 uur se kant toe kom hulle deur die hekke toe te eh, hulle hulle tas verloor en dis hoekom hulle nou so lank gevat en hulle het nie hulle fone oop vir roaming gehad nie so hulle kon niemand gebel en vir hulle te laat sê hoor is nou moenie worry nie Ons is hier so, hulle het ons nou nog nie toegesluit nie. Hulle het net ons tas verloor. So toe ek nou um bietjie laterig daar weg, maar een van ding wat ek toe opgelet het by die lughawe wat nogal heel oulik was. En hartseer, seker seker maar bietjie hartseer ook. Was um hoe baie oumas en oupas op op drie vlugte daar drie vlugte ingekom, twee van Johannesburg af en een van Pretoria eh, van uh, Kaapstad af. En um daar was baie klein dogtertjies en seentjies, seker tussen die ouderdom van ag, seker maar babietjie tot en met omtrent so 5, 6 jaar oud. En ehm um, met die ma en die pa en wat nou daar staan en wag vir vir mense om uit te kom en elke keer as mense uitgekom het, dan kan jy nou maar gesien het dan is dit nou ouma en oupa wat die reg kom of ouma of oupa wat nou die reg kom. En dit het my nou half bietjie hartseer gemaak want dis een van die pryse wat ons betaal om aan hierdie kant te sit. Is as jy kinders het, daai ehm um, daai verhouding met ouma en oupa wat daai kant sit is nie so so geheg nie of is nie so sterk nie. Ek weet ons het nou beter tegnologie, ons het Skype en ons het internet en ons het allerlei dinge en telefone en en ehm um, maar nog steeds daai daai drukkie of daai swintjie van ouma af Nou sien jy ook ouma kom deur die hek en sy sê mos nou natuurlik lief vir die kind en as groot mens kan sy nou verstaan van die tyd en die afstand, maar die kinders is so 'n bietjie skaam in die begin. Hulle hulle weet hulle moet die ouma of die oupa ken hulle. Soos ek sê, hulle het dit seker nou al op Skype gesien, maar hier staan die persoon nou in lewende lywe voor hulle en dan raak hulle nou so 'n bietjie teruggetrokke. Nou ek seker gee hulle so 'n paar uur dan dan uh, sal hulle nou nie vir ouma en oupa alleen los nie. Maar dis daai daai initial meeting wat wat vir my nou heel interessant was wat ek nou vir die uur en 'n half wat ek daar gestaan het wat ek aanskou het met die mense wat hier gekom het. En dan die ander hartseerpunt dan ook vir my is ouma en oupa moet natuurlik huis toe gaan. So dan sodra daai kind nou 'n bietjie van 'n band opgebou het dan is dit nou half omdat hy gebreek word omdat hy ehm um, ag omdat omdat hulle moet weggaan en dit was vir my dis nou een van die dinge wat ek net bietjie aan gaan dink want ja as ons nou eendag eh, hoe sê Johan 'n pink voet in die land moet bring in die wêreld in moet bring dan dan is hy nou bietjie verwyderd van waarmee ek groot geword het en ag dis nou maar iets wat jy nou maar moet doen maar dis een soos ek sê dis een van die pryse wat jy betaal vir vir ver bly. Maar nee, anyway, so het ons nou toe na die oomie en die tannie het ek toe nou opgetel, na in my kar gelaai en het ons nou afgery. Gelukkig was daar nie baie verkeer gewees nie. En eh uh, die rede hoekom hulle kom is is hulle eerste was hulle dogter se eerste kind. So het hulle nou hopelik sy was ehm um, veronderstel om haar baba die 10de te hê en hulle die 11de geland. Nou Baba het besluit hy speel nie saam met daai speletjie nie en, en dit is nou vandag die 14de en daar's nou nog steeds niks nie. Die hospitaal het gesê hulle gaan na eers uh, in diens die 21ste en ouma en oupa vlieg na die 24ste weer terug so nou het hulle van gesê sy met baie loop pineappel eet en curry eet en ek weet nie wat se ander goeders nog toe nie maar so doen hulle dit nou uh, half gelooflik of uh, eh, religiously sal ek sê. Om uh, 'n baba kind uit te kry. En baba kind is hulle weet nie eers of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie is op hierdie stadium nie. Want hulle wil dit 'n verrassing hou. En uh, daai klein wettertjie is nou besig om vir hulle 'n mooi verrassing te bied want hy is ook, of sy is nou ook nog nie eers op pad nie. But anyway, so het ek hulle toe by die huis afgelaai met die een stuk in 'n tas want een van hulle tas het nog gebreek ook nog een stuk in die tas, nie ander tas. Missing laai ek nou by die huis af en ek drink toe net maar 'n koffietjie daarso want toe is ek nou al vrek honger. Ek het nog nêrens plek gehad om te stop nie. En uh, ry van daar af uh, eh, kaja plek toe. Dis ek by kaja plek 10 oor 10 gewees, so kwart oor 10 se kan gewees. En ehm um, die papiertjies opgetel en al die goeders gedoen en die mense in die in die eh, parkeerplek gaan ontmoet en al die name op geneerskrip begin koördineer waar hy waar gaan. En so het ons toe ook ons uh, verander en ons het ons ons kaarte reg gelees en gekyk. En so klim ons toe nou op die kajaks en uh eh, roei die 2 ure um na Pap toe. Ons was net 4 ure op die kanaal gewees en uh dit was nog interessant geweest want ons moes ook elke keer as jy by die locks kom, dan kan jy nie deur die boei met die bootjies deur die locks gaan nie. So jy moet jou uit jou bootjie klim, jou bootjie om die lok draai en aan die ander kant weer inseil. So dit was nou 'n ervaring geweest. Maar seker so 10 minute op die water in toe um, begin ons nou 'n bietjie rondneek en agter op die een ou se bootjie is daar 'n tou en uh, hierdie slim kind vang toe ook die tou en uh, in plaas van dat die tou my tou trek die tou my sy sy kant toe en hy tik my om in die water. Dit is ek die eerste en die enigste een vir die hele trip wat in die water ingedonder het en ehm um, die water is vuil, oh, dit is vieslik vuil. <laughs> Dit is 'n verskriklike groen vuil goeders nes. Hier is so half die eerste deel van die kanaal is in die industriële gebied. So ek kan jou net voorstel wat se gemors alles in daai in daai water is en daar's voor ons weg is die ou fondse sê ons kan otters sien en ehm um, daar's baie visse in die water en daar's um, swane en eende en herrings en wat ja, sê met o en hy staan sê vir my daar's um, waterslange ook in die water. Nou gaan ek vir jou mos nou sê ek is nog steeds nie lief vir slang nie. En uh, dit maak toe nou dat ek nou die enigste een wat in die water val, maar ek het vir jou gelukkig vinnig uitgeklim ook. En toe nou uh, klim nie uit die kanaal uit nie, jy moet binne in jou boot klim terwyl jy binne in die water is. So jy doen so 'n hulle noem dit 'n deep water rescue. So gelukkig het ons nou die dag toe ons uh, by een van ons klasse was het ons dit geoefen, so ek kon dit gelukkig vinnig reg gekry het en terug in die water en daar gaan ons nou verder aan. So ek sê kom by die loks en klim jy uit en seil jy nou weer aan die ander kant in. En ehm um, toe ons nou by die pap kom, toe het ons 'n hele 2 ure en 1 minuut gevat om daar te kom. So nou moet jy weet, ons het net 4 ure geboek vir ons bootjies en ons moet nog terugroei. En as ons terugroei, roei ons teen die kanaal op en teen die wind. So waar besluit ons nou ook ons gaan nou nie by die pap eet nie. Ons gaan sommer nou um, ons gaan net terugklim en of ietsie drink en dan klim ons terug en begin ons begin terugroei. Nou mense, teen daai tyd is dit al 3 uur in die middag. En ek is op 4:00 Daar is nou net mooi niks petrol in hierdie tank oor nie. Ek wil net slaap. Hulle sê vir my nee, ek kan nie slaap nie. Ek sê vir hulle wel. Ek weet nie hoe gaan ek tot by die huis roei nie, want ek is moeg, ek is klaar, ek is op. Ek is nie eers nie honger nie, ek is net sat. Maar ehm um, weet nie waar die krag vandaan gekom het nie, waar hoe, maar ek was vir hulle baie bly gewees toe ek daai ja, isie sien waar ons die bootjies met teruggee. En toe het ons uit die water geklim en toe moet ons gaan stort. Ugh. Dit was die vir jou die ergste, vieslikste, slegste, lelikste, vuilste storte wat jy in jou lewe nog gesien het. Daar's 'n kaar teen die mure en ons ek het nie eens in die stort geklim nie. Ek het gedoog ek het nie genoeg ek het nie genoeg tettle by my nie. Want jy het seker emmers en emmers die tettle en desinfektant nodig om my plek skoon te kry. Ek het my plastiek sakkie uitgehaal op die vloer neergegooi, op die plastiekie sakkie gaan staan en daar het ek aan en uit getrek. Ek het seker gemaak niks anders raak die vloer nie, niks anders raak die muur nie en ehm um, ek het gelukkig white wipes gehad en ek het die deel waar ek my handsak opgehang het, het ek of my sak opgehang het, het ek 'n uh, eh, bietjie skoon gevee op die muur en dit dit net dit was vir jou gras, dit was vir jou akrag. Ek grol nou nog om daaraan te dink. Ek kan ek kan nie ek kan as dit soos 'n stof was en dit is vuil en en is uh, modderig, dan kan ek dit nog verstaan, maar dit was nie eers dit nie, dit was dit was net hare en al oh, dit was dit was vir jou aklig geweest. Ek raak sommer siek as ek daaraan dink. So dit het ek nou nie gestort nie. Ek het net daar op my plastiek sakkie gestaan en my en en gaga vinnig my klere aan en uitgetrek sodat ek al kan uitkom. En ehm um, en toe ons gaan eet, toe ek 6 hierdie aand toe kry ek eers vir my kos. Nou ja, soos julle kan verstaan was ek baie siek en sat <laughs> gewees. toe ek by die huis aangekom het, seker so om 8:00 se kant het ek 'n paar mense gaan aflaai. Het ek 8:00 by die huis gekom en het ek op die bed neergeval en toe was ek dood tot die Sondag toe gewees. Daar het nog iets vir my gesê en toe ek weg, toe dit verby toe wil ek nie meer ek het nie eers meer geluister nie, ek het niks gehoor nie. Ek was lank aan geweest en ehm um, toe ons nou Sondag eventually opstaan, toe was die oorspronklike plan om sewe boksies te gaan soek in die in die woud. Maar op die ouene vandag het ons net twee boksies gaan soek. Want ek was te moeg geweest. En ehm um, toe Maandag toe ek wakker word, toe voel ek nou nog steeds nie baie vars nie, toe ek sommer 'n dag by die werk afgevat want ehm um, Ag, dit kan seker 'n makkombinasie van moegheid wees en uh en nie dat ek 'n vakansie definitief nodig het baie binnekort en uh, en dan ook dalk het ek maar 'n bietjie van daai van daai erg sleg water ge, ge gesluk. Skus. <coughs> Toe ek omgeval het. En ehm um, so my maag is nou so 'n bietjie nie omgekrap nie, maar hy's nie gelukkig met my nie. So ek het my nou 'n bietjie jelly gemaak en nou eet ek maar vir my 'n bietjie jelly. En vanaand gaan ons net die broodjies eet want ek wil nie regtig kos sien nie. Se kos sien as ek nog nie reg is vir dit nie. Maar in elk geval is wat ek gedoen het tot en tot dusver toe. Hierdie gaan Oh, hel. ek wou gesê die korpot gooi weet, maar dit is nie ons trek nou by 27 minute. So ek gaan vir julle tot sien sê as julle wil vir my kommentaar lewer, kom kuier daarso op goggaby.wordpress.com. Andersins e-mail my sommer direk op goggatassie@googlemail.com. En ehm um, ag as julle net wil luister, iTunes is altyd 'n lekker plek. Andersins gaan eh uh, gaan krap rond, julle sal my sekerlik iewers te kry op iemand anders se webblad ook. Tot later ouens, dankie vir al die luisteraars en dankie vir al die nuweling wat bygekom het. Bye.